جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك بي بي بي ال اخلاص crtica كوم جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان O vjernici, bojte se Allaha i budite sa iskreni. Budite sa iskreni. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا A oni koji se budu pokoravali Allahu i poslaniku Oni će biti sa onima kojima je uzvišeni Allah svoje blagodati podario. Minan nebijine od vjerovjesnika, o siddiqine iskreni, o šuhedaje, o salihin i šehida i dobri. O hasune ulaike refiqan, a to je zaista divno društvo. Ovo je dan, kaže uzvišeni Allah, u kome će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Njima pripadaju dženneti kroz koje rijeke teku u kojima će vječno boraviti. Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni i to je veliki uspjeh. I to je veliki uspjeh. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ onaj koji je došao sa istinom i onaj koji je potvrdio istinu.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 može zamisliti bogobojaznost i bez koje se ne može zamisliti dolazak Allahu sa selametom jeste stanica iskrenosti. Stanica koju uzvišeni Allah te barak je otala posebno spominje u Kur'anu i naređuje vjernicima da budu samo sa iskrenima. Pa kaže Ja, ejuhel ladine, amenu, takum lahe, wa kunu sadiqin. o vjernici bojite se Allaha i budite sa iskrenima budite sa iskrenima i kaže uzvišeni Allah te barak je ta'ala ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا A oni koji se budu pokoravali Allahu i poslaniku Oni će biti sa onima kojima je uzvišeni Allah svoje blagodati podario. Minan nebijine od vjerovjesnika, o siddiqine iskreni, o šuhedaj, o salihin i šehida i dobri. O hasune ulaike refiqan, a to je zaista divno društvo. Ovaj ajet ima povod objave. Kako bileži imam na Dijal Makdisi u svome dijelu Al-Hadisu Al-Muhtara i kaže da je predaja dobra i tako je bilježi Ebu Bekri ibn Mardavoj i bilježi isto Imam Al-Wahidi u svome dijelu Spabu Nuzul i Tabarani u malom muađemu od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala Došao je jedan čovjek od poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao Allahu poslaniće Ja ponekad dok boravim u svojoj kući sjetim se tebe. Pa ne mogu izdržati, a da ne dođem da te vidim i da pogledam u tebe, Allahov poslaniče. I tako mi Allah, Allahov poslaniče, ti si mi draži od mene samoga i od moga imetka i od moje čeljade. Draži si mi od svog svijeta. Ali Allahov poslaniče, ja kada bivam, kada budem u svojoj kući, kada se sjetim tebe i kada te vidim, sjetim se da ćeš ti umrijeti i da ću ja umrijeti. I znam da ćeš ti kada uđeš u džennet biti u najvećim stepenima dženneta sa poslanicima i vjerovjesnicima. A znam da ja kada umrem i ako uđem jednog dana u džennet da te neću nikada više vidjeti. Da će da to stepeni različiti. Pa je poslanik sallallahu sallam oborio svoju glavu. Ništa mu ne znao odgovoriti. Ne možemo ništa odgovoriti. Dok uzvišen je Allah te barek nije poslao Džibrila sa ovim ajetom. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا A onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je uzvišeni Allah zažao dao, dao svoje blagodati. Od poslanika, iskreni, dobri i šehida. Pa će biti čovjek, kako je rekao poslanik sallallahu sallam, el mar'u ma men ehab. čovjek će biti sa onim koga voli koga voli na ovome svijetu i ko ti je bio u srcu sa tim ćeš biti u džennetu pa je to velika blagodat od Allaha te barakala da sa malim dijelima zaradimo znači da budemo na stepenu poslanika sa vasveme zato što ga volimo i ovo nas posjeća na jednu drugu priču koju bileži imam Ebu Jala u svome musnedu i u nama se razilazi oko ispravnosti predaje. Neki kažu da je dobra, drugi kažu da je slaba. Da je poslanik sa ono sveme rekao Ene ovalu men jeftahu babel dženne. Kaže, ja sam prvi ko će otvor, otvoriti džennetska vrata. Ha. Prvi ko će kročiti svojom nogom u džennet je poslanik Muhammed sallallahu sallam. Ne može prije njega u džennet kročiti ni odabrani melek, ni odabrani poslanik niko znači prvi kako došlo u drugoj predaji kaže ja ću doći do vrata ženeta pa ću pokucati pa će me upitati meleki ko si ti pa ću kazati ja sam Muhammed kaže naređeno mi je da ne otvaram vrata nikome prije tebe Znači, ne smiju se dženecke kapije otvoriti nikome prije našeg poslanika, salosrem. I nemoguće je da je jedan sledbenik ummeta Allahovog poslanika, salosrem, uđe u dženet prije Rasulullah, ali i salatu Niti sledbenik bilo kog poslanika da uđe u dženet prije tog poslanika. To ne može biti nikako. Sledbenici Isa, ali salam, niko od njih ne može ući u dženet prije njega. sallallahu alaihi wasalam. Tako Musa, tako i tako znači ovaj svi poslanik. Pa je došla predaja kod Ebu Jale i ulema se razilazi oko njene, njene vjerozostojnosti. Kaže poslanik sa osrame Ene evvalu men jeftahu babel dženne Ja sam prvi ko će otvoriti džennetska vrata. <clears throat> Illa ennehu te'ti imra'etun tu badiruni Ali kaže vidjet jednu ženu koja nastoji da me pretekne da uđe sa mnom u džennetu pred sa mnom i natječe se da sa mnom uđe u džennet. Pa će joj kazati, ma leki, mene enti. Kaže, šta ti je, ko si ti, ko si požurila? Kaže, ana imratun qad tu ala eitamin li. Kaže, ja sam žena koja je imala djecu je time i koja je odgajala. Nije nakon smrti muža požurila da se uda, iako je to dozvoljeno, nego je ostala da odgoji tu djecu kao je time pa je došao do stepena da se natječe za ulazak u džennet sa poslanikom sallallahu alejhi ve Znači, to je velika blagoda da čovjek, a to je malo mizerno djelo, šta je odgojiti je time u odnosu na dobiti objavu od Allaha te barak tala, potom tu objavu proširiti među ljudima i da do dan danas sve što radimo mi, svaki naš postupak Allahov poslanik sallallahu sa osvrame za to ima nagradu. Sve što uradimo, od hajra i dobra, Allahom poslaniku se piše nagrada kao nama samim. Zato što je on bio glavni uzrok i sebe da se sve to uradi. Pa da nije imao poslanstva najveće deređe, opet bi bio najveću deređu džennetu. Jer njegov umet je znači iako je ovaj malo brojan u odnosu na druge umete, ali najviše u njemu vjernika i to je najbolji umet. Pa je svojstvo iskrenosti čovjeka u njegovim dijelima, u njegovom govoru, velika stvar. I zato je uzvišen je Allah te barak je tala podijelio ljude na iskrene i munafike. Liječzi Allahu sadiqine bi sidqihim o juazibel munafiqine in šaje o jetube alaihim. Inna Allahe kane gafuran rahim. Da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a da bi kaznio munafike, za njihovo licemjerstvo. Ili im oprostio. Oprostio im u smislu da ih uputi na pravi put, pa da se pokoje na ovoj zemlji, pa da im uzvišan jela oprosti. A ne na ahiretu, jer na ahiretu se mu nafiku neće oprostiti. I obavijestio nas je uzvišeni stvoritelj Tebarak i Otala da će nam na sudnjem danu koristiti samo iskrenost. Pa kaže Tebarak i Otala Hada jevmu jenfeu sadiqine sidkuhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada zalika al-fawz al-azim Ovo je dan, kaže uzvišeni Allah, u kome će iskrenima koristiti njihova iskrenost. Njima pripadaju dženneti kroz koje rijeke teku u kojima će vječno boraviti. Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni i to je veliki uspjeh. I to je veliki uspjeh. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Onaj koji je došao sa istinom i onaj koji je potvrdio istinu. Došao je sa istinom poslanik sa a potvrdio svoju istinu mi ili Abu Bekr. I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر Vjernici će biti u džennetima pored rijeka. Fi makadi sidq, na mjestu istine. Kako si ti bio istinit na ome svijetu? Prema svome gospodaru, prema poslaniku sallallahu i prema njegovom sunnetu i prema kitabu ili prije toga i prema ljudima. Tako ćeš biti na mjestu istine kod sve mogućeg stvoritelja. Problem danas čovječanstva je, draga moja braće i cijenjene sestre, problem laži, što nema iskrenosti. To je problem. Znači, ljudi lažu, države lažu, pojedinci lažu, društva lažu, mediji lažu, obmanjuju ljude. Nema, znači, iskrenosti. Nema iskrenosti. A poslanik, sallallahu sallam, on nas je obavijestio o dolazku vremena kako došlo od iskod Ibnu Mađe i od iskod Imam Ahmeda, da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame, se jeti ale nas senevatun hadda'at. Doći će, kaže ljudima, lažne godine. I u kezebu fiha sadiq, u yusaddaku fiha kazib. U tim lažnim godinama, lažovu, lažovu će se smatrati istinitim čovjekom. A istinit lažovom, ويخون فيها الأمين i čovjek koji je povjerljiv bit će nepovjerljiv ويؤتمن فيها الخائن i čovjek koji je nepovjerljiv bit će povjerljiv وينتقu فيها الرويبضة i u tim godinama će pričati ruvajbida kalu umar Ruwaybida to ja Rasulallah kažu a šta je to Ruwaybida Allahu poslaniče kaže ređulun ta, ređulu tafih jetekellemu fi emri l'amme A u drugoj predaji kaže Esefih je tekelemu fijemril amme. Kaže glupak koji priča o interesima muslimana. Jedan čovjek na vagi šarijata mi u minusu je. Ispod nule. Kad bi ga stavio na vagu šarijata, ona koja važe i sitnije od grama, sve važe i za zare, za tamo što ima, sve važe. Njega kada bi stavio, ostale bi nula. Ništa se pomjerno ne bi. Znači, nikakve težine na vagi šarijata nema, ali priča o korist muslimanskih masa. E, eh, to je ta ruvoj bida, o kojoj obavijestio poslanik, a koliko je samo ruvoj bida danas u ovo vrijeme, koji pričaju o pitanjima muslimana i onoga što se tiče muslimana, a na vagi šarijata, znači, su baš ovako kako ih opisao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. pa je problem znači neiskrenosti veliki problem kaže Huzeife kako bilježi imam muslim svome sahihu nisam bio odsutan od bitke na bedru osim zbog toga što nas je uhvatila jedna kurejšijska izvidnica kada smo krenuli ja i moj babo Husayl u hijžru To bliži muslim u svome sahiju. Krenuli smo, kaže, u hijđru, pa su nas uhvatili, presreli nas. Kaže, kuda idete? Kažu, idemo u Medinu. Kažu, vi idete Muhammedu. Kažu, ne idemo u Muhammedu, mi idemo u Medinu. Vam posao u Medini, poslaj vam u Medini, vraćamo se. Pa su, kaže, uzeli od nas ugovor da se nećemo boriti sa Muhammedom protiv njih. Pa kad je došao dan Bedra, kaže, Huzaife tako Allahu poslaniče mi smo njima obećali tako i tako kaže nefi lehum bi ahdihim onesta'inu Allah alejhim mi ćemo kaže njima ispuniti njihov ugovor koga su oni tražili od vas a od Allaha tražimo pomoć protiv njih pogledajte iskrenost obećao se ko neće se bojiti neće se bojiti takva iskrenost nije zapamćena nije u čovječanstvu ne postoji Zato, braćo moje, kada je pitan El Džuneid, a to je jedan veliki mufesir ovoga umeta, šta je to iskrenost? Ha? Šta je iskrenost? Kaže ovako, Hakikatu sidq, en tastuqa fi mevtinin la yuneđike minhu illa kezib. Kaže, iskrenost je da budeš iskren na mjestu i u momentu kada te ne može spasti osim laži. Pogledaj definicija iskrenosti. Da budeš iskren tamo gdje znaš da te ne može spasiti osim laž. Ovaj Džunaid, kada je imao sedam godina, upitao ga je Sedi, isto jedan u veliki, kaže ja gulam me kaže dječače, šta je to šukr? Šta je zahvala Allah? on ima koliko? Sedam godina. Pogledajte kako odgovara djeci sa sedam godina. Kaže e šukru ella ta'asi Allahe azza ođerle bi ni'amihi. Kaže šukru je da nisi Allahu nepokoran njegovim blagodatima. Ko, kao da je hadis subhanallah. Da nisi. Znači imaš blagodati metka, nemoj biti Allahu nepokoran. Ha? Jel u redu? Allah je dao blagodati metka, nemoj ga ovaj, trošiti na moru. Jer u redu pored golotinje. Nemoj sebi kupiti kompjuter pa čatati sa djevojkama. Je tako? Nemoj uzeti taj metak pa potrošiti ga ono što uzvišenje Allah ne dozvoljava. Imaš imetak pogleda, nemoj gledati ono što Allah zabra. Imaš, uh, e, poprosti, imaš blagodat pogleda. Nemoj usmjeriti svoj pogled tamo gdje je zabranjeno. Imaš blagodat govora jezika. Nemoj pričati ono što ga Allaha srdi. Pogledajte, definiciju je dao i ulazi ta definicija u sve pore, znači čovjek ovog života. A imao je sedam godina. Kaže ovdje, ako je kato sit, en ta stuka fi me utenjen, lajne džike miho ilal kezib. Kaže, prava iskrenost je da budeš iskren tamo gdje te ne može spasiti s mlaš. I kaže, govorilo se, kako spominje Ibn Kajim u svome dijelu, Medarđu Salikin i ovu predaju spominju svoj djelo Medarđu Salikin kaže Mokile alejke bi sidq hajthu tara ennehu jedurruke fe innehu jenfauk kaže drži se istine kada misliš da će ti štetiti ona će ti ipak koristiti ودع kezib حيث ترى ennehu Jenfeu kefeine hoje dobro bike. A kaže, ostavi laž tamo gdje misliš da će ti 100% koristiti, kaže, ona će ti štetiti. Znači, definicije, subhanallah, koje su postavili islamski učenjaci, kako znači čovjeku otvaraju srce njegovo u njegovoj iskrenosti. Omer radijallahu anhu je jednoga dana vraćao se sa predgrađa Medine i dvije deve vodio. Kad ga je vidio Osman, kaže, Omere, šta je to? Kaže, dvije deve od deva sedake. Znači, stado, deva imao sedake. Pa su otišle, odvojile se. Pa sam, kaže, otišao da ih vratim. Pa kaže, vladaru, pravo vjerni, zbog čega ti, pa ima, nekome ćemo narediti da to uradi, a ti dođi vamo, kaže, u hlad, sjedi da piješ hladne vode i da, kaže o njemu, Osmane, samo ti sjedi i hladuj. Mene će, kaže, Allah pita za te deve, a neće tebe. Omer Halifa, znači, pogledajte, znači, iskrenosti i emaneta koga je čovjek prihvatio, kako dosledno radi sa emanetom muslimana. To su deva, devet sadake i mene će Allah pitati za imetak, znači, muslimana. Jedan od šehova je ušao u džamiju, u jednu džedu, i kaže, jedan čovjek je došao i posle namaza ustao, izišao pred ljude i počeo govoriti ljudima Ljudi, kaže, čuvajte se laži. Ljudi, budite iskreni. Budite iskreni i budite iskreni i dao se uplaći. Pa su ga ljudi ono upitali, dobro, recam šta je. Kaže, juče sam, kaže, nakon 50 godina vidio sunce. 50 godina sam, kaže, u zatvoru bio zbog lažnog svjedočenja. Znači, neko lažno posvjedočio protiv njega i 50 godina čovjek bio u zatvoru zato što je neko stalno lažno svjedočio protiv njega. Znači, možete misliti Kako, a danas možete naći kod muslimana u muslimanskim zemljama čovjeka za 5 eura da vam svjedoči sve šta hoćete. Ti mu napiše, on će na pamet naučiti tri lista i svjedoči kako ti kažeš. Za 5 eura. Znači, kad nema sitka, kad nema te iskrenosti i kad nema iskrenosti, onda znači nastaju svakako neredi u društvu. Došlo je u hadisu koga bilježe Buhari Muslimu debu sredjelo hudri radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao kaže ljudi koji su na nižim stepenima u džennetu vide one koji su iza sebe kao zvijezde blistave koje sijeju na istoku ili na zapadu na horizontu pa su kazala sabi kalu ja rasulallah tilke menazilu nambija la je bluguha gajruhum kaže Allahu poslaniče to su deređe poslanika kao da kažu nemoj nemoj tome govoriti Allah posjeće mi nemamo mi ništa s tim to nije nama ima nešto za nas pa kaže bela والذي نفسي بيده kaže ne ne nikako tako mi on ga u čije ruci moja duša vidjalun amenu billahi wa saddakul mursalin kaže to je za kaže ljude koji su vjerovali u Allaha i u njegove poslanike vjerovali u Allaha i u njegove poslanike, deređe, znači takve dobiju, za koje su sahabi pomislili odmah da su to deređe poslanika, da nemoj znači ništa obični vjernici sa takvim deređem. Pa čovjek može u džennetu dobiti veliku deređu svojim imanom u Allaha te barakutala i svojom iskrenošću u tome imanu. Jer nije Ebu Bekr, kako kažu, nije pretekao ashabe sa puno, sa puno dobrolog namaza i puno dobrolog posta ili zekijata ili nego pretekao je, kaže, ma waka fi kalbi, ono što je bilo u njegovom srcu, ta iskrenost. A to se kaže da kada bi stavio se ima nebu bekra na jedan tas vage, a ima numeta na drugi tas vage. Ko bi prevagnuo? Ebu Bekr. Ali ovo su riječi Omera. Nisu riječi poslanika. Kao riječ poslanika, to je daif, nije dostao. Ispravno je to riječ Omera radijallahu anhu, da je to Omer kazao. I došao od iskod Buhari i muslima od Hakima ibn Hizama ibn Huwailida. On je bratić majke vjernika Hatidža radijallahu ta'ala. Kaže se za njega da je rođen u Kjabi. Da je jedini čovjek koji je rođen unutar Kjabe. Majka ušla u Kjabu, da uđe u Kjabu i uhvatili je bolo i porođeni tu ga rodno unutar Kjabe. Kaže ovaj Hakim On kaže, ja sam došao jedne prilike, bio mi je, kaže, poslanik, sa osam, najdraže biće u islamu i u džahilijetu. Džahilijet je islam. islamu. Zato što je poznavao njegov porod. Znači, poznavao je prijetno poslanika, sa osam. Kako kaže Imam El-Kelbi, pregledao sam, kaže, 500 generacija unazad poslanika, sa osam, od njegovih nena, kaže, pa nije potvrđeno da je ikada jedna učila nemoral. Znači, najčistiji porod koji je bio. Pa kaže ovaj Hakim ibn Hizam, kako bliže Tabarani u svome muadžemu, kaže, došao sam u Medinu i vidio kako se prodaje na Medini, u Medini, na medinskoj pijaci Zeura, koja se zvala, prodaje se a, ogrtač jemenskog vladara koji se zvao Zu Jezen. Tako mu je bilo ime, Zu Jezen. Pa sam ga kupio, kaže, za 50 dirhema i donio ga poslaniku Salosrme. Pa ga je obukao i na mimbaru jednoga petka. Kaže, pa nisam ništa više ljepše. U stvari, šta je uradio? On ga je donio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kaže, Allah poslaniče, jel, o Muhammedu, ovo je te poklon od mene. Kaže, mi ne primam ništa od mušrika. Neću, ne primam to od tebe. Kaže, pa ga je jedan od ashaba vidio je da se je poslaniku sasvim dopao taj ogrtač, pa ga je kupio od ovoga Hakima Ibn Izama, pa ga je dao poslaniku sasvim kao poklon. Kaže Hakim, pa kad sam ga vidio na Mimberi u tome ogrtaču, kaže, ništa ljepše na njemu nisam vidio. Pa kada je sišao poslanik sa osanem nakon džume, dao je taj ogrtač u sami. U same Ibnu Zeid, Ibnu Harise, koji u to vreme nikako nije mogao imati više od 20 godina. Znači, za, za života poslanika sa osanem, koji je bio, jeli, uz Allahovog poslanika i bio njegov miljenik. On je Al-Hib ibn al-Hib, on je voljeni sin voljenog, Usame sin Zejdo. Posebno ga je volio poslanik Salosa. Pa kada je vidio Hakim na Usame, taj ogrtač kaže Usame, ti si obukao ogrtač Zu Jezena, ti si obični čovjek, a to je bio kralj, pa mu kaže Usame, jeste, ja sam ga obukao jer sam bolji, Kaže, ja sam bolji od Zujezana. I moja majka, u moje imeni je bolja, jel, Bereketu bintu Mihsan, koja se zove, je bolja od njegove majke. I moj babo, Zaid ibn Harise, je bolji od njegove babe. On je kafir, ja sam musliman. Ovaj Hakim, Ibn Hizam ibn Huvajda, da se vratimo na hadis koga smo počeli spomenuti, pa nismo ga dovršili. Sada so, nismo ga nikako spomenuli. Bilježe Buhari je muslimo da Hakima ibn Hizama ibn Huvajda da je rekao, rekao je poslanik sa ostrame, el bejani bil hijar malem je te farraka. Kaže, kupac i prodavac imaju pravo izbora dok se ne naziđu. Ha. Kupac i prodavac, dok su jednom međlisu, to se zove hijarul međlis kod fakiha, imaju pravo izbora. Kad kupiš nešto i dok su jednom međlisu, ima pravo svako da razvrgne kupoprodaju. Od dvije strane. El bejani bil hijar, malem je te faraka, kupac i prodavac imaju volju slobodnog izbora dok se ne raziđu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Pa ako budu iskreni i pojasne, a, pojasne mahane robe, Allah će im dati beričet u njihovoj prodaji, trgovini. Znači, bio si iskren, Allah daje beričet. A ako pritaje mahane i lažu, kaže Allah će uništiti benekt njihove trgovine. Pogledajte koliko je iskrenost. Iskren si u onome što prodaješ. Kažeš to i to i to ima mahanum. To i to je tako i tako. Allah daje bereket u toj prodaji. Kao što je došao čovjek, kao što je poslao kao što je poslao a poslanik Sad poslao je a, a, Abdullah a, El Beđeli Džerir ibn Abdullah El bedjeli je poslao svoga sluga, slugu da mu kupi konja. Pa je otišao na pijacu i kupio mu konja za 300 dirhema. Pa kad su došli kod Abdullaha da ga plati, kaže Abdullah, za koliko si ti, kupi, za koliko si ti prodao konja mom slugi? Kaže, za 300 dirhema. Kaže, ali tvoj konj vrijedi 400. Kaže, dobro, daj mi 400. Kaže, ali vrijedi oni 500. Kaže, dobro, prodao sam ti ga za 500, 600, dobro za 600, 700, do 800 dirhema. Pa mu je platio. Pa se sluga naljutio. Pa mu kaže Abdullah, pa mu kaže Čirin Abdullah al-Beđeli, kaže, sinčiću moj, ja sam, kaže, dao poslaniku, sa osreme, zavjet, odnosno prisegu, da ću činiti siha svakom muslimanu. I da ću mu kazati ono što je najispravnije za njega. Pogledajte, znači, koliko znači ta iskrenost tu pri kupoprodaji. Pa kaže poslanik, ako su iskreni i kažu mahane, Allah će dati bereket u njihovoj trgovini. U protivnom nema bereketa. protivnom nema bereketa. i došao u hadisu kod Tirmizije od Al-Hasara ibn Alija radijallahu anhuma da je poslanik sam sam rekao da ma je ribuke ila mala je ribuk ostavi ono što sumnjaš a uzmi ono što ne sumnjaš fa inne es sidka tu'menine fa inne es sidka tu'menine a jer iskrenost je smiraj duše čovjekove ol kezi buribe a laž je uznemirenost duže duše jer ne može čovjek biti ako nije iskren ne može nikako biti znači smiren u svojim prsima el kezibu el kezibu tume nine znači a, oprostite esidku esidku tume nine iskrenost je duševni smiraj za čovjek i došlo od iskoga bilježi imam Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sa osam rekao Trojicu uzvišeni Allah neće pogledati sa sudnjem danu. Niti će ih očistiti i njima bolna patnja pripada. Ha. Znači nikako ih neće gledati. Kaže ređulun kjane lehu fadlu ma in femenahu min ibnis sebil. Čovjek koji bude imao višak vode i ne da to prolaznicima. Znači ima bunar, višak vode, ne treba ti voda, izlazi, ni za što je ne trebaš. Ali opet ne daš ljudima da se koriste. U ređulun baja imamehu la jubajohu illa li dunje. I čovjek koji dadne prisegu halifi, svome imamu, ne daje mu tu prisegu nego radi dunjaluka. In a'tahu minha radi. Wa in nem ju'tahu minha sahibu. Ako mu da zadovoljan je, a ako mu ne da na ljuti se. Znači dao mu je prisegu radi čega? Radi dunjalu. U ređulun kame bi silatin ba'del asri fe kale wallahi lakad a'tejtu bi hada keza o keza. I kaže čovjek koji uzme robu poslije ikindije pa se zakune kaže tako mi Allaha platio sam za ovu robu toliko i toliko toliko da bi dobio više za nju. U redu. Tako mi je Allaha nabavna cijena je toliko od ono ni, ni blizu toga. I to kada poslije i kindije namaza. Pa je posebna, znači laž, posebno opasna laž da čovjek zakune poslije kindije. Iako je uvijek opasna laž da se čovjek zakune lažno. Narod što na Allahu. Ha? Opasno je naš da čovjek, ako već mora čovjek lagati, mora, neka uzme bar jedan grijeh, onaj manji, a to je grijeh laži neka ne uzima grijeh laži koja je popraćena zakletvom uzvišenim Allahom. Jer braćo, znate zašto je, zašto je grije posljedno čovjek zakune lažno Allahom? Ko će mi kazati? Lažna zakljeta smatra se najvećim grijehom. Fino. Zašto? Zato što... Um, Reci. Bliže, bliže je ubistva Zato, ovaj, Allah smatra da nije on grijed sa kunete lako istinu govorio, a suprotno tome je prokletstvo na Allaha, na onoga koji laže, a kune sa Lahom i oni koji... Dobro, u redu fino. Ko mi zna ovako pojasniti logički, zašto je to zakletva Allahom teški, jedno od najtežih griha? Zato što mora Lažna. preferati skup za, za te grihe, znači klanja kurbana i šta znam. Zato što to stavlja Allah subhanahu wa ta'ala ispred njega, štiti se tom zakletom. Mhm. Imenom se zaštićava svoje Ti si pokucao. Ajde. Zato što sam se ovo na hadisu kaže ko se zakunje e, neće mimo Allah počinje jedan vid kufra. Ali on nije se zakljao mimo Allah. Znači, on se zakleo Allahom i to je dozvoljeno. Samo se je zakleo na lažnu stvar. Ne, baš zato, znači, zato što je lažno, što mhm. je najveća zakljeta. Allah mu olakšao put na halal način zaradi zaradu, a on koristi na haram način. Dobro, to je ovo je za konkretno. ne, ja neću, za, ja neću konkretan slučaj. Braće, čovjek se zakune, vidite, zakune se. Allahom na lažnu stvar. Znači, toliko je Allah kod tebe vrijedan da si spreman da, da, da, ga, da, da, se zakuneš sa njim na laž. To je znači tvoja vrijednost, to je vrijednost Allaha. Kod Allaha Azevođel, kod mu'mina Allah je nešto najveće, najčasnije, najuzvišenije i najcenjenije. Znači nema ništa ispred Allaha te barek ni po ljubavi, ni po pokornosti, ni po, ni po čemu. I ti onda dođeš, lažeš i kažeš Allaha mi. Znači, tako mi moga gospodara koji je nešto najveći namen, ja lažem. I onda tom, znači, Allaha ma zrđan, to, time vjernik pokazuje, ili taj čovjek koji je to uradio, kolika je vrijednost Allaha kod njega. Pa to neće raditi osim čovjek koji je bolesnog srca. Ne, to ne može vjeriti da kaže Allaha mi Allaše. Ne može nego čovjek koji ima u srcu ovaj jednu veliku srce mu boljelo se, truhlo. Jer to vjernik će možda slagati. Može mu se desiti. Ha? Ali da, da, da kaže Allah mi to je opasno. Pa ovaj čovjek zato ima veliku, znači posebno ima kaznu. Zbog znači tog to je zatrnjanja. Pa je iskrenost, draga moja braća i sestre, bitna čovjeku, da bude iskren sam sa sobom, sa svojim gospodarom, sa, sa, sa, bude iskren sa ljudima. I iskrenost čovjeku ne može donijeti nego dobro. Znači, nema iskrenost čovjek može sam popred njegovo stanje. Kao kaže poslanik, svala sveme, a alejke bi sidq, fe inne sidqa jehdi ilal bir, wa inne il birra jehdi ilal dženne. Budi iskren, jer iskrenost vodi u dobročinstvo, a dobročinstvo vodi u džennet. Wa alejke وإياك والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى إلى الجح إلى النار I kaže, dobro se čuvaj laži, jer laž vodi u nepokornost, a nepokornost vodi u vatru. I onda kaže, u prvom slučaju, za prvo kaže, wala jezalu jastuku rađulu hatta yuktebe, yuktebe inda Allahi siddika. I čovjek će, kaže, govoriti istinu, govoriti istinu, dok od Allah ne, bu- ne, ne, ne bude upisan kao istinu ljubiv. a stalno i istin ljubi. U sidike se upisan. A wala yazalu yakzibu wala yazalu yakzibu hatta yukdebe inda Allahi kazzaba i čovjek će nastaviti da laže dok ne bude kod Allah upisan kao laž. Pogledajte priču Kjaba ibn Malika. Kada je kada su krenuli na ashabi u bitku na Tebuk, On je ostao u Medini. Kaže, nisam se još pripremio, neka on idu, ja ću, ja ću se pripremiti, pa ću njih stići. Pa dan za dan, kaže, pripremit ću, pa sam otišao, kaže, jedan da se pripremam sve, pa nisam ništa radio. Pa sam se vratio sutradan da opet nešto pripremam, pa, pa tri dana, kaže, kad sam već onda vidio da ja ne mogu, znači, ne mogu stići, znači, poslanika, sallallahu alaihi sallam. I nakon toga, nije, nije ovaj, nikako ne otišao. Kad su došli na Tebuk, tamo je upitao poslanik sa osam, šta je sa Kjabom? Pa su neki pregovorili Kjabu, neki ga branili. Uglavnom, kaže, kada se je poslanik sa osam, krenuo, kada je krenuo sa Tebuka prema Medini, kada je došao do mene vijest, kaže, a Hadareni besi, kaže, došla mi je tada moja muka. Šta da radim? Kejfe ahruđu gaden min sahatihi. Kaže, kako ću sutra izaći iz njegove srđbe? Kako da se spasim? Fe pa fiktu ete kezib. Kaže, pa sam počeo da prisjećam se laži. A, ovako kaže, kako ću slagati? Kako ću slagati da se izvučem? Kaže, pa sam tražio pomoć od svih članova moje porodice, koje god to da mi pomogne. Da mi kaže kako bi ja to mogao slagati da se to lijepo upakuje. Ha? kaže dok nije došao poslanikom sa osam u Medinu. Kad sam čuo da je došao u Medinu, kaže fezaha anil bad. Ode, kaže laž. Ne imaš. Sve što sam, ra, sve što sam planirao kolo, u vodu palo. Kaže fealim tu anani la enđue minhu bišej. Kaže pa sam znao da se ne mogu spasti niči. Feđmatu sitkahu. Pa sam odlučio da budem iskren. Pa sam došao pred poslanika, sallallahu sallam, i ulaze ljudi, Jedni po jedni ulaze, Allah poslaniće, ja, žena, u redu, nije problem, drugi, treći. Prima poslanik, sad znaš šta, opravdanja njihova, onako klimava, blijeda, no međutim, Allah poslaniku nije naređeno da raspori srca ljudi, nego prima opravdanja. Kada je došao Kaab ibn Malik, kaže, fe, in, fe indema raani tebeseme tebesumel bugdav, kaže kada me je vidio osmijehnuo se smijehom ljutita čovjeka ha. čovjek se može osmijesnuti smijehom radosna čovjeka a može biti ljut i onda se osmijehneš iz ljutine je tako? pa kaže pa se osmijehnuo osmijehom ljutita čovjeka e ovo nam pojašnjava zašto je Suleiman a.s. a rekao, kaže uzvišenje Allah te barak za fe fetebeseme dahike min kauliha kada je mrav rekao da će da, pomije, da mravi bježe da, da ne zgazi Suleiman i vojsk kaže pa se je a, a osmijehnuo smijajući se što će osmijehnuo smijajući se osmijehnuo se i završeno a se čovjek može osmijehnuti kako osmijehom ljuti tog čovjeka pa ovdje pojašnjava osmijehnuo se osmijehom A to što sam bio zadovoljan, radostan tim riječima, razumio je riječ. Mrava je osmijehnuo se, znači bilo mu drago. Nije znači ljutit bio. Pa zato se kaže osmijehnuo se osmijehom. Kako? To jeste osmijehom čovjeka koji je radostan. A vama se kaže tebe sumel muhbam osmijehnuo se osmijehom ljutita čovjeka. Kaže pa sam došao pa je rekao šta je bilo kjab? Kaže zar nisi imao jahalicu? Zar nisi kupio lijepu jahalicu prije izlaska u bitku? Pa kaže Kjab, Allahu poslaniče, tako mi je Allah. Kaže, Allah mi je dao moć raspravi i ubjeđivanja. I da sam, kaže, došao pred nekoga drugog mimo tebe, od ovih običnih smrtnika ljudi, kaže, ja bi ga ubjedio i izišao bi kao pobjednik. Tako, takav govor imam i moć ubjeđivanja da te lahko mogu ubjediti kao što zgodilo za imama Ebu Hanifu. Kažu da je htio ubijediti čovjeka, da je stup u od zlata da bi ga mogao ubijediti. Takav je, tako je moć imao rasprave. Rahimahullahu ta'ala. Kaže, no međutim, ja se bojim Allahu posljednje, ako ti danas kažem riječ koje sa kojima će se spasti kod tebe da će uzvičeni Allah spustiti Kur'an u vezi mene, pa će me prokleti do sudnjeg dana. I da, ću, da će biti srdit na mene. A kaže, očekujem ako kažem riječ istine da ćeš se ti naljutiti, a da će mi moj gospodar oprostiti. Allahu posljedice, vallahi ma kane li min uzr. Kaže, Allahu posljedice, tako mi Allaha nisam imao opravdanje. Pogledajte iskreno, tako mi Allaha nisam imao nikakvog opravdanja. Pa kaže Rasulullah s.a.v. Emma hada fekad sadak. Kaže što se tiče ovoga, on je istinu rekao. Ha. Kao da kaže, oni prije njega šta? Slažali. Pa ne bi rekao, ovaj je istinu rekao. Znači, ovaj je istinu rekao, drugi znači nisu, ali to rekao poslanik na lijep način. Ovaj je rekao, iz ovoga znam sigurno da rekao istinu, a vi drugi, mislite se. Kaže, kada sam izišao napolje, počeli su me ljudi zaustavljati. I kažu mi, šta si rekao? Kaže, rekao sam istinu. Idi, kaže, nazad i pravdaj se i reci sam sebe utiraj, ulaži, traži opravdanje. Pa sam rekao, neći, tako me laha, kaže, to je završeno. Pa je otišao, pa je prošlo 50 dana, potpuno ovaj prekidanje, ni sa kim nema priče. Njegov Ebu Katade, njegov Ameđić, kaže, došao sam i preskočio zid, jednom došao i kaže, Ebu Katade, zar neće, kaže, niko da nas selami? Hodam po medini, niko neće da nas selami. Izolacija potpuna ljudima, kaže, pa sam došao kod svoga Ameđića, kaže, ehab, ehab nasileje, kaže, bio mi najdraži čovjek. Ha. Najdraži čovjek, nema u Medini dražeg od toga, pa sam njemu došao. Kaže, došao, kaže, poselamio sam ga, kaže, tako mi Allah nije mi odgovorio. A pazite, braćo, nema, pazite ovo, nema nikoga. Ebu Katade i ko? Ja bi brumali. Nema nikoga. I mogu je ovaj da vrati, ti si moja rodbina, ipak mi smo dobri arani. Jeste poslanik, rekao da ja ne selamim, ali ipak, jeli, ne vidi poslanik, ja pa... Ne, ne, kaže, nije mi odgovorio. Nije mi odgovorio na selam. Pa sam rekao, kaže, Ebu Katade, tako ti Allaha, kaže, zar ne znaš da ja volim Allaha i poslanika? kaže Allahu alem kaže Allah postani Allah zna kaže fa fada tajnaje kaže pa sam tad zaplakao pa sam tada zaplakao kada mi je rekao najdraži čovjek meni ne znam je da li ti voliš Allah i poslanika samo zato što nisi izišao šta u jedan pohod samo si jednom nepokoren Allahu i poslaniku gdje su danas muslimani ha? i koliko su nepokoren Allahu i poslaniku i da danas uzvišeni Allah kažnjava muslimane kriterijima kojima je kažnjavao Kaaba. Šta bi bilo sa muslimanima? Ne bi nikako isparili, ne bi bilo nikako. Ne bi zasluživali da žive možda nikako. Mnogi od muslimana. Pa je nakon toga uzvišeni Allah te barak tala objavio u suri suri At-Tawbe وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت i do kraja ajeta je kome je oprostio Kabu ibn Maliku i njegovoj dvojici drugova. No međutim, pogledajte, braćo, iskrenost Kjab ibn Malik bi možda prošao bez spominjanja toga ajeta, bez, ali ostaje spomen Kjaba u Kur'anu do sudnjega dana indirektno. Znači nije direktno po imenu, nego ostaje indirektno. Jer samo je, jeli, samo je jedan asab spomenut u Kur'anu. Ko je to? Zeid. Samo je Zeid spomenut u Kur'anu. Dok niko drugi od ashaba, čak i Bobek, nije spomenut u Kur'anu ali se objavljuju ajet znači kojima se kaže jeli, da se to odnosi na njih u svakom slučaju iskrenost je draga moja braća poželjna kod čovjeka uvijek i ne može čovjek biti iskren a da mu ta iskrenost donese znači nekako zlo nego iskrenost donosi dobro molim Allah te bar htjela da nas učini od onih koji su iskreni prema stvoritelju Azeođel i prema poslaniku sallallahu alaihi vseleme da nas učini iskrenim prema samima sebi svojoj porodici i društvo kome živimo. Allahu Teala. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.